Եվ որ կանի, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար եւ ողջունում եմ ձեզ մեր հաղորդաշարի տաղավարում։ Անշուշտ մեր հաղորդման ֆորմատը նպատակ ունի ճանոթանալ Արցախյան ամենատարբեր ընտանիքների հետ, որոնք կկիսվեն իրենց գուցե երջանկության բաղադրատոմսերով, իրենց կենսակերպով, փորձով եւ ամենասկզբից ուզում եմ երկուսիդ էլ հարցնեմ, ինչ հասել է ձեզ համար ընտանիք։ Ողջունում ենք ձեզ, ողջունում ենք ձեր նոր հաղորդմանը եւ մաղթում ենք բազում նոր գեղեցիկ ընտանիքներ եւ որ կարողանանք այդ համով ընտանիքներին ավելի շուտ գտնել եւ իրենց բացահայտել եւ իրենց երջանկության գաղտնիքը գտնել։ Մեզ համար ընտանիքը ամենասուր բանն է։ Ամուսինս նույնպես կլրացնի ինձ, ես իմ տեսակետը ներկայացնեմ։ Այն ամենամաքուր տեղն է, որ դու քեզ լավ ես զգում, ազատ ես զգում, երջանիկ ես զգում, սիրված ես զգում, հարգված ես զգում, կարող ես զրուցել, պատմել ինչ է կատարվում քո հետ։ Այսինքն այն տեղը, որտեղ դու կարի կարիք չունես դիմակ դնելու, ոչ թե կեղծ դիմակ, այլ ուղղակի կարիք չունես ուժեղ լինելու, կարիք չունես ինչ որ ձևականությունների հետևից ընկնելու, այլ ուղղակի կաս այնպես, ինչպես որ դու ես։ Ինձ թվում է դա ամենալավ ընտանիքն է, երբ դու ազատ ես, երբ դու քեզ քեզ լավ ես զգում։ Այո, առողջ հոգեվիճակում, առողջ մտնոլորտում իմ համար հենց դա է լավ ընտանիքը։ Նաև լրացնեմ, որ ընտանիքը միակ աշխարհն է, որ կարող ես ստեղծել հենց քո սեփական աշխարհը, կարողանաս այնտեղ ստեղծագործել միասնություն ստեղծել քո հարազատ մարդկանց հետ եւ չմտածել կեղծ մտքերի կամ կեղծ շփումների մասին։ Մի խոսքով փոքր աշխարհ սեփական փոքր աշխարհ որը մենք կարողացանք իրար հետ ստեղծել այս երկու տարում երկու տարուց մի փոքրիկ ավել մենք ամուսնացած ենք եւ այդ երկու տարում մենք կարողացանք մի աշխարհ ստեղծել եւ ինչ միջավայրում է լինենք ինչպիսի հանգամանքներ է լինեն մենք իրար ձեռքից բռնում ենք եւ ասում գնացինք առաջ։ Զարմանալիորեն փոխլրացնող զույգ եք, ընտանիք եք եւ ուզում եմ հիմա հիշեք ձեր ծանոթության պատմությունը։ Երևի դա մեր կյանքի ամենազվարճալի օրն էր, ամենագեղեցիկ, ամենալավ օրը եւ Փառք Աստծո այդ օրվա համար, որովհետեւ այս տարիների ընթացքում մենք ոչ մի րոպե չենք փոշմանել այդ օրվա համար եւ Մի հայտնի բան կար, չէ, խոսք կար, երբ ասում են, ես իմ կնոջ առաջարկություն արեցի մեր տանոթության երրորդ օրը, եւ ես փոշմանեցի անցած երկու օրերի մասին։ Եվ մեր մոտ նույնպես այդ դեպքն էր։ Մենք մեր տանոթության հանդիպման երրորդ օրը որոշել ենք ամուսնանալ եւ շատ կար ժամանակում հենց այդպես էլ արեցինք։ Բայց տանոթությունը եղել է պատահական աշխատավայրում ամուսինս ինձ տեսել է, հավանել։ Այնտեղ իմ ընկերն էր աշխատում, ասիսը մեր կուրսի, ուզում էի գնայի մասիսին տեսնել, հետո տեսա մի պահ անի ակնթարթորեն։ Ընդհանրապես չզրոյցեցինք ուղակի բարև ու այդ ժամանակվանից սեր առաջին հայացքից։ Երկու ամիս ոչ մեկ չեր իմանում, ոչ ոքի չեմ պատմել։ Իմ մեջ կռիվ էր գնում մոտենամ, չմոտենամ։ Հետո դիմեցի սոցկայքին, առանց անուն, սոցկայքով գրեցի անին, տեսնեմ ինչ է մտածում։ Այդ ուղությամբ ինչ կասի։ Հետո ես արդեն իմացա, որ խմորվել է այդ ամեն ինչը, կարելի է մոտենալ ու ամենաճիշտ ճանապարհը գտա անձնապես ծանոթություն։ Ծանոթացանք, շփվեցինք, սկզբում հանին մի քիչ համաձայն չէր, դե բնականաբար ոչ ոք այն ժամանակ ուրիշ մտքեր ուներ ընդհանրապես, արդեն պատրաստվում է տեղափոխվել Արցախից, որոշել է առաջ գնալ, նոր ծրագրերի մասնակցել, ապրել ուրիշ քաղաքում օկիանոսի ափին, բայց հայտնվում է Գևորգը, որը խառնում է ամեն ինչ։ Եվ պետք է մտածվես, ինչ որոշում կայացնել։ Բարթը հենց դա էր. ընտրել գեղեցիկ ապագա, օկիանոսի ափին, լավ տեղեր, լավ քաղաքներ, թե վստահել մի մարդու, որին չես ճանաչում ընդհանրապես ռիսկային էր այդ որոշումը։ Եվ ով փոխեց մեր որոշումը՝ մի տատիկ։ հա, Ընդհանրապես անկախ մեզանից անծանոթ մի տատիկ, որը մեր հանդիպման երրորդ օրը, երբ մենք եկեղեցուց հետո զրուցում էինք, քայլում էինք իրար հետ, պատահեց մեզ եւ ստիպեց մեզ, որ մենք ամուսնանանք իրար հետ։ Հենց այդպես։ Նա ասաց, եթե դուք չամուսնանաք իրար հետ, դուք երբեք երջանիկ չեք լինելու, եւ նա հավատացյալ կիներ, բավականին լավ հոգեվոր արժեքների տեր կիներ, եւ ինքը ստիպեց մեզ ուղակի, ասաց, որ Աստված է նրան ասել, որ մոտենա մեզ, որ մենք միանանք իրար հետ։ Գևորգն էլ ասում էր, ոչինչ, տատիկ, ես կսպասեմ ինչքան որ պետք է, ինչքան որ ժամանակ անհրաժեշտ լինի, բայց չէ, տատիկը ստիպեց եւ այդ օրվանից մենք իրար հետ ենք։ Անկամ նա մեզ իր տուն կանչեց, կարծես սպասում էր մեզ։ Անին առաջին մի քանի ժամը կարելի ասած իմացել էր, թե այդ սարկած գործ էր։ Ես վիրավորվեցի, բայց ցույց չեմ տվել անին, էլի որ Որովհետև հնարավոր չէր այդպիսի բան, անծանոթ կինը մոտենա, ասի դուք պետք է ամուսնանաք, եւ նույնիսկ ասես, որ դեր առաջնեկը աղջիկ է լինելու, եւ հենց այդպես էր եղավ։ Մենք արդեն ունենք դուստեր, որը շուտով 3 ամսե կան գլինի։ Այո, ես դստրիկի մասին էի ուզում հենց հարցնել, դուք արդեն երկուսով չեք, արդեն լիարժեք ընտանիք եք, ունեք փոքրիկ անդամ ընտանիքի, որը ես հավատացած եմ, էլի փոխել է ավելի ջերմ է վերադարձրել ձեր տան մտնոլորտը եւ ուզում եմ երկուսիդ հարցնել ծնող դառնալը ինչ է փոխել ձեր կյանքում դա վայելք է ուղղակի վայելք երկուսից համար էլ Ճիշտ է, պատասխանատվությունը ավելի մեծ է։ Մենք մարդու կունենք, որին պետք է դաստիարակենք, պետք է լավ ապագա ստեղծենք իր համար, օգնենք իրան, որպես ինքը երջանիկ մանկություն ունենա, ոչ թե ամեն ինչ պատրաստի ստեղծենք իր համար, մենք երկուսը էլ այդպես ենք մտածում, այլ օգնենք նրան գեղեցիկ ճանաչել աշխարհը եւ մեծանալ առողջ ընտանիքում եւ երջանիկ մեծանալ։ Ու կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ անհատական է եւ մեզանից է գալիս։ Եթե այդ հոգսերի մեջ մենք մտածենք, որ դժվար է երեխա պահել, այս այն, իհարկե մենք դժբախտ կլինենք եւ չենք հասցնի վայելել այս ամեն ինչը, բայց փառք Աստծո, երկուսից գիտակցությունը տեղն է եւ ոչինչ չփոխեց մեզ, որպեսզի մենք շարունակենք մեր երջանիկ կյանքը եւ երեքով ավելի երջանիկ լինենք։ Նախ ասեմ առաջին հերթին երեխան հրաշք է։ Մեր Պարագայում մեր ջուտիկը, մեր փոքրիկ հրաշքը ծնվեց հենց նշանդրեքի օրը մեր, նոյեմբերի 19-ին։ Ես որպես հայր, այսինքն սկսնակ հայր, կարելի ասած, առաջին հերթին զգացի հրաշք։ Երեխայի ծնվելը կարող եմ բաժանել 3 փուլի, այսինքն առաջինը դա մեծ Աստծո կողմից տրված հրաշքն է, երկրորդ փուլը անսահման մեծ պատասխանատվությունը փոքրիկ մարդուկի հանդեպ։ Երրորդը, որ պետք է դաստիարակես այնպիսի մի մարդուն, որ օգտակար լինի ընդհանրապես մարդկությանը։ Վնաս չտա, ինչ որ վատ մտքերով մարդ չլինի, լինի բարի, շատ կայացած, լավ մարդ, որպիսի հանրությանը ինչ որ կերպ կարողանա ինքը օգնել, բեր չլինի, կոպիտ ասած։ Գևորգ, անի մեր ժամանակներում շատ երևի քիչ է արդեն ավանդական ընտանիքի այդ ֆորմատը, այսպես ասեմ, ընտանիք ընտանիքի մեջ երբ ծնողների հետ են ապրում ընտանիքները սովորաբար երիտասարդ ընտանիքները ասում են որ լավ ու վատ կողմեր ունի այդ երևույթը այսինքն լավ այն առումով որ ծնողները օգնում են երեխայի խնամք եւ այլն եւ այլն վատ այն առումով որ մշտապես զգում ես այդ օգնության կարիքը այսպես ասած ուշանում է կայանալը կախվածությունը ձեր պարագայում ինչպես է նախ ասեմ ես որպես մեր փոքրիկ ընտանիքի անդամ, տան տղամարդ, մտածում եմ, որ ամեն ցանկացած նորաստեղծ ընտանիք պիտի ունենա իր սեփական տանիքը։ Ճիշտ է, հիմա դժվար է Արցախի հանրապետության պայմանները գիտակցելով տուն գնելը, բայց մի կերպ պետք է ստեղծենք պայմանները, որպեսզի մեր կտուրը լինի։ Ծնողների հետ ապրելը վատ չէ, լավ է, բայց կախվածություն է մնում ամբողջ կյանքում կախվածություն է մնում։ Դու պետք է քո սեփական կտուրն ունենաս, որպիսի քո ժառանգները, զավակները տեսնեն քո քայլը ու իրանք էլ արդեն կայանան, կախվածություն չունենան թե մեզանից, թե ընդհանրապես ինչ որ մի հանգամանքից։ Իրանք կարող են դառնալ լիարժեք, լիակատար կայացած մարդիկ։ Իհարկե, երբ առանձին ես ապրում, դու ինքդ գիտակցում ես, որ դու ընտանիք ես, դու ունես քո հոգսերը, ունես քո պատասխանատվությունը, անելիքները, եւ դու ինքդ ես պլանավորում այդ ամեն ինչը կազմակերպելը։ Եվ դա ավելի քեզ ուժեղ եւ կայացած է դարձնում, քան եթե դու անընդհատ օգնության ինչ-որ փրփուրներից ես կախվում, փորձում ես օգնություն խնդրել կամ մենք երկուսով այդ ավանդապաշտ ընտանիքից դուրս մենք ինքներս մեր ավանդույթներն ենք ստեղծում եւ փորձում ենք ես դրանցով առաջնորդվել եղել։ Եվ ինչն էր մեր լավ կողմերից մեկը, որ երկուսով իրար շատ նման ենք։ Այսինքն այն արժեքները, որ մենք ունենք մեր ներսում, մենք չենք փորձել փոխել իրար։ Մենք ունենք նույն արժեքները։ Ամեն ինչի նույն աչքով ենք նայում, եւ դա մեզ օգնում է, որ մենք ավելորդ խնդիրներ չունենանք։ Ոչ մեկի հետ չունենք մեկ խնդիր եւ նույնիսկ մեր մեջ չկա խնդիրներ, որովհետեւ նույն արժեքներն են եւ նույն մտածելակերպն է։ Իդեպ ավանդույթներ ունեք արդեն ընտանեկան։ Այո, մենք սիրում ենք հավաքվել ընտանիքով, Սիրում ենք, որ բոլորս միասին ենք։ Գևորգն էլ ունի այդ կողմը եւ նա կարող է մի օր գալ ինչ-որ հատուկ ուտելիքով, որ արի պատրաստենք, արի բոլորս հավաքվենք։ Սիրում ենք, որ միասին լինենք։ Դա մեր կարևոր ավանդույթներից է։ Հոբիների շարան ունենք մենք, դա մեր արդեն ավանդական է դարձել։ Մենք անընդհատ նոր ծրագրեր ենք մտածում, նոր հոբիներ, չենք սիրում մի տեղում նստել, սպասել, կանգնել։ Մեզ համար ժամանակը չի հերիքում, օրը չի հերիքում, որովհետեւ այնքան մտքեր ունենք եւ փորձում ենք ամեն ինչ համատեղել, թե աշխատանք, թե հոբիներ, թե բալիկի խնամքը։ Գևորգ անի եւ ուզում եմ մեր հաջորդ ընտանիքին, որը մեզ հյուրընկալվելու է, ձեր մաղթանքը ուղեք։ Եթե դուք ընտրելու եք իրանց, ուրեմն իրանք էլ են համով ընտանիք, արդեն կայացած իրենց ավանդույթներով, իրենց գեղեցիկ պատմություններով, մենք մաղթում ենք, որ իրենց սերը չպակասի երբեք, անընդհատ աշխատեն, որ այդ սերը լինի ու այդ սերը շատանա եւ անպայման որ կարողանան կիսվել շրջապատի հետ, որովհետեւ եթե չեն կիսվում, այդ սերը չի շատանում։ Սերը միակ բանն է, որ կիսվելու շատանում։ Այո, այո։ Ու ամեն դժվարությունին նայեն մի քիչ թեթև ու անպայման կան մի հայտարարի կինամուսին, քննարկեն իրար հետ եւ գտնեն ոսկե միջինը, սերը չպակասի ընդհանրապես եւ իրենց բալիկներին դաստիարակեն այնպես ինչպես որ իրենք են օգտակար լինում մարդկությանը։ Շնորհակալություն ձեր ջերմության համար, ձեր փոքրիկին առողջ ու գունավոր մանկություն։ Ես համոզված եմ, որ նա երջանիկ մարդ է լինելու նման ընտանիքում եւ իհարկե թող ձեր ընտանիքը մեծանա։ Այո, մենք 4 բալիկներ ենք պլանավորում, եթե իհարկե Արցախում կարողանանք մեր փոքրիկ տնակը գտնել, որ เป զի ապրենք այստեղ, մենք անպայման շենացնելու ենք Արցախը եւ մնալու ենք այստեղ։ Ընտանիքի մասին պատկերացումը երեխան ստանում է իր սեփական, անձնական, հայրական ընտանիքից։ Այսինքն, որտեղ ինքը ձևավորվում է որպես անձ։ Ենթագիտակցության մեջ մեր բոլորիս տպվում են այն բոլոր իրողությունները, իրադարձությունները, հարաբերությունները, արժեքները, որոնք գրում են մեր ծնողները։ Ոստի սրանք արդեն կազմում են մեր անձի մոդելային տեսակը, եթե կարող ենք այս բառը օգտագործել։ Եվ տվյալ բարագայում էլ ձևավորվում է մեր մոտեցումը որպես ընտանիքի, այսպես ասած, հիմք։ Եվ մենք այս արժեքով, այս մոդելով փորձում ենք ձևավորել մերը, նորը։ Ոստի մենք շատ հաճախ ժամանակակից իրականության մեջ հորդորում ենք, որպեսզի ընտանիքները ձևավորվեն առանձին՝ ի տարբերություն մեր հին հայկական ավանդական մեծ ընտանիքներին։ Հենց այս սկզբունքից որպեսզի իրենք իրենց նորը ձևավորելու, նոր մոդելը ստեղծելու հնարավորություն ունենան։ Բայց այստեղ երկրորդ հարցն է առաջանում. արդյոք տվյալ անձիկ մարսել են այս մոդել ասածը իրենց անձնականի եւ պատրաստ են այդ երրորդը ստեղծելուն, թե իրենք մտածում են, որ իրենց անձնական հայրական ընտանիքի մոդելը միակ ճիշտն է եւ մյուսը, դիմացինը պետք է պարտադիր ենթարկվի սրա։ Այսա արդեն հիմք, որպեսզի խնդիրներ կամ կոնֆլիկտներ առաջանան նորաստեղծ ընտանիքում։ Եթե զույգերից որևիցե մեկը մտածում է, որ հայրական ընտանիքի մոդելը միակն է, Ճիշտը, բնականաբար, դիմացինի մոդելը ինքը չի ընդունելու, չի հանդուրժելու եւ ընդհանուր նորը չի ստեղծվելու, այլ կիրառվելու է, ենթարկեցվելու է միայն իրեն սկզբունքի հիմքով բնական է այս բարագայում շատ խնդիրներ։ Ոստի անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ հաշվի առնել, որ դու իսկապես ունես քո մոտեցումը, քո մոդելը, բայց դիմացինն էլ ունի իրանը։ իր մի հատ քննարկեք։ Տարբեր հարցերում է սրա քարտահայտում, սկսած ամենաչնչի մանրուքներից վերջացած շատ գլոբալ հարցերով, որոնց հետ առնչվում է երիտասարդ զույգը։ Ոստի այստեղ կարևոր է թե իրենք որպես զույգ ինչքանով են գիտակցում, թե ինչ է նշանակում ընտանիք մոդել, այսինքն իրենց գաղափարով որն է այս դեր դիադան, այսինքն երկուսի ներդրումը, այնուհետև է լինելու երյակ հետագայում, բայց ի սկզբանե երկուսից է կազմվում այս ընտանիքը, որի մեջ առանցքային են եւ ինչպես պրիզմայով դու նայում ես քո անձնական հայրական ծնողական հարաբերությունների դու նույնը փորձում ես, բայց պետք է հաշվի առնես, թե դիմացինդ ինչպեսի մոդել ունի։ Այս այ է կարևոր հիմքը, որպեսզի երիտասարդ զույգը կարողանա հետագայում ունենալ իր լիարժեքության զգացողությունը, իր կայացած լինելու կամ իր հենարան ունենալու որպես ընտանիք հենվելու սկզբունքի։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև զույգի ծնողների ազդեցությունը։ Մենք շատ հաճախ հանդիպում ենք այդպիսի ընտանիքներին, որտեղ անկախ այն հանգամանքից, որ երիտասարդները առանձին են ապրում, բայց իրենց ընտանիքի հարցերին խառնվում են, եթե կա կարելի է այդ բառը այստեղ օգտագործել, իրենց ծնողները։ Ինչու՞, որովհետև կամ տղամարդն է անընդհատ ներկայացնում եւ խորհրդակցում իր ընտանիքի անդամների հետ եւ այս խորհրդակցությունը վեր է ածվում ինչ որ հատուկ քայլերի առաջարկմանը, ինչու՞ չէ նաեւ հետագայում պարտադրանքի, որ բա մենք քեզ չենք ասել այսպես արա, ինչի՞ չարեցի։ Այդ դրա համար էլ այսպես ստացվեց։ Կամ էլ աղջիկն է, այսինքն երիտասարդ կինն է փորձում իր ծնողներից, սովորաբար իր մայրիկից, ինչ որ խորհուրդներ հարցնել կամ ամենակարևորը տեղեկացնել, թե այսօր իրանց հետ ինչ կատարվեց, ինչ արեցին, ինչ չարեցին։ Բնական է, բոլոր ծնողներն էլ, ինչքան էլ իրենց երեխաները հասունանան, միևնույն է, իրենց սիրտը ցավում է իրենց երեխայի խնդիրների համար։ Իրենք ուզում են ինչ-որ չափով աջակից լինել, եւ այդ ցանկության տակ կորչում է այն գիտակցությունը, որ բայց ես ինչ կարող եմ անել իրանց նոր ստեղծող ընտանիքին։ Ինչու ես չառաջարկեմ իրանք ինքնուրույն լուծեն այդ հարցերը, այլ ոչ թե ես իմ տարբերակով պարտադրեմ, որպես իրանք իմ տարբերակով լուծեն, մոռանալով, որ այս նոր ընտանիքում ընթացքում կա եւս մեկ ուրիշ մայր, ամուսնու մայրն է, որը իր տեսակետը ունի եւ կարող է այդ տեսակետը իմ տեսակետի հետ չհամընկնի։ Այստեղից էլ արդեն ավելի մեծ բախում է տեղի ունենում, արդեն մայրերի բախում, թե ով է իրենցից ավելի խելացին, ով է իրենցից ավելի փորձառուն, կամ ով է իրենցից ավելի իրավասուն, այսինքն ով իրավունք ունի ավելի շատ կիսուրը, թե զոքանչը խառնվել այս երիտասարդ ընտանիքի հարցերին։ Այսինքն տեսակ մենք ամենափոքր չնչին մի խնդրից ստեղծեցինք մենք մեծ պատերազմի կաթիլ մեղերը դառա։ Բա ինչի՞։ Ամենակարևորը այն է, որ եթե դու որպես մայր ծնող փորձ ունես խորհուրդ տալ, ապա ամենակարևոր խորհուրդը նա կլինի, որ դուք փորձեք ինքնուրույն ձեր հարցերը լուծեք։ Այնուհետև փորձեք մյուսի տեսակետից ձեր հարազատ երեխայի հետ խոսացեք։ Բնական է ձեր համար ձեր երեխան միշտ էլ ճիշտ է, միշտ էլ արդարացի է, բայց դուք փորձեք լինել ձեր երեխայի համար այն դիմացինը, ում հետ ինքը խնդիր ա ձևավորել։ Եվ փորձեք այդ տեսակետից իր հետ այդ խնդիրը վեր լուծել։ Իսկ եթե դուք միակողմանի, միայն ձեր երեխայի կողմից եք նայում այդ խնդրին, բնական է դուք ոչ մի ճիշտ տարբերակ ցույց չեք տալու, խորուր չեք տա։ Իսկ եթե դուք դիմաց հարցինի կողքից եք դառնում։ Բնական է դուք արդեն իսկ իր հետ դուք իր համար ամենահարազատն եք, չէ՞։ Դուք երկար տարիներ օգնել եք, որ իր անձը ձևավորվի դուք ավելի լավ գիտեք ձեր երեխայի արդեն հասուն անձի դրական եւ բացական ուժեղ եւ թույլ կողմերը եւ դրանով իսկ հանդերձ դուք ավելի լավ կարող եք իրեն օգնել հասկանալ դիմացինի կարծիքը այլ ոչ թե պնդել որ եթե իմ երեխան է ապա ինքը միանշանակ ճիշտ է